alloh taologa hamdu sanolar beadad behisob bo'lsin va payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga ham salot va durudlar bo'lsin mana harflarni o'qib hammasini tanib alhamdulillah mana kalimalarni ham o'qib tugatdik endi alloh taoloning kalomi bo'lmish qur'oni karimni o'qishlikka o'tamiz avvalo bu ishimizda allohning o'zi nusrat bersin robbi yassir va la tuassir robbi tammin bil xayr parvardigoro o'zing oson qilgin qiyin qilmagin va oxirini xayrlik yaxshilik bilan tamomlagin hozir o'ttiz yettinchi betni ochamiz mana qur'onni birinchi o'qishlikda albatta har bir kishi audu billahi minash shaytonir rojim degan kalimani o'qishligi kerak mana shuni to'g'ri o'qishlikni o'rganamiz audu billahi minash shaytonir rojim رجيم أعوذ billahi shu yerdagi dan keyingi alif o'qilmaydi va Alloh lafziga billahi bo'lib yopishib ketadi bu yerda nima uchun billahi deb a o'qiladi billohi o'qilmaydi sababi Alloh lafzidan oldingi b harfi kasralik bo'lyapti shuning uchun billahi bo'ladi billahi minash şeytanir racim Fatihalarımız Eûzu billahi mineşşeytanirracim